En toe Jabin, die koning van Osor, dit oor, het hy gestuur na Jubak, die koning van Madden, en na die koning van Simron en na die koning van Achsaf, verder na die konings in die noorde, in die gebergte en op die vlakte suid van Kanerot en in die Laaveld en op die Hoeveld van Dor in die weste, na die Kana, Niete in die ooste en in die weste en die Amurite en Jetite en Veresite en Jebesite op die gebergte en die Jewite onderaan Hermon in die land van Mispa. Hulle het dan uitgetrek en al hulle leers saam met hulle, een volk talrijk soos die sand wat aan die seestrand is in menigte, met een groot getal perde en strijdwaans, en al hierdie konings het volgens afspraak bijeengekom en saam laar opgeslaan bij die waters van Merom, om met Israël oorlog te voer. Toe sê die Heere vir Hoosia, wees vir hulle nie bevrees nie, want morgen omtrent zulke tijd zal ik hulle, allemaal verslaan, aan Israël oorgee, hulle perdese haakskensinnings moet jy afsny en hulle waans met vuur verbrand. En Joshua met al die weerbare manskappe by hom het skielik op hulle afgekom by die waters van Merom en hulle oorval. En die Heere het hulle in die hand van Israël gegee, zodat so hulle verslaan en hulle achtervolg het tot bij Groot Sidon en tot bij Emsreefoekmaam en tot bij die laagte van Mispit in die ooste, en hulle het hulle verslaan totdat daar niemand van hulle was wat vrygeraak het nie. En Joshua het met hulle gedoen soos die Heere aan hom gesê het, hulle perde saakskensinnings het hy afgesnij en hulle strijdwaans met vier verbrand. En in die tijd het Joshua omgedraai en Hasor ingeneem en sy koning met die zwaard verslaan, want Hasor was tevore die hoof van al daar die koninkryke. En hulle het al die siele wat daarin was, met die scherpte van die zwaard verslaan en hulle met die banvloek getref, niks wat asemhaal, het oorgeblij nie, en Hazor het hy met vier verbrand. En al daar die koningstede met al hulle konings het Joshua geneem en hulle met die scherpte van die zwaard verslaan, hy het hulle met die banvloek getref, soos Mooses, die knag van die Heere, beveel het. Net al die steden wat op hulle jevels gelee het, die het Israël niet verbrand nie, behalwe Hazor alleen, wat Joshua verbrand het. In al die buit van die stede en die vier het die kinders van Israël vir hulle self buitgemaak, net al die mensen het hulle verslaan met die skerpte van die zwaard, totdat hulle die verdelg het, hulle het niks wat asemhaal, laat oorblij nie. So is die Heere Mooses, sy knag, beveel het, so het Mooses aan Joshua bevel gegee, en so het Joshua gehandel, hij het niks nagelaat van alles wat die Heere Mooses beveel het nie. So het Joshua dan hier die hele land ingeneem, die gebergte in die hele Suidland in die hele land Goosen in die Laaveld in die vlakte in die gebergte van Israël met sy laagte, van die Kaalberg af, wat oploop na Seer toe, tot by Baalgat in die laagte van die Albanon onderaan die berg Hermon, en al hulle konings het hy gevang en hulle verslaan en hulle gedood. Baie lang het Joshua met al hierdie konings oorlog gevoer, Daar was geen stad wat met die kinders van Israël vrede gesluit het nie, behalwe die Jebiete, die inwoners van Gebeon, alles het hulle met wapengeweld geneem. Want die Heere het dit so bestuur dat hulle al hardnekkig voorgeneem het om Israël te bestrijden, zodat so hulle met die banvloek zou dref, dat daar vir hulle geen genade zou wees nie, maar dat die hulle sou verdelg, soos die Heere Mooses beveel het. En in die tijd het Joshua gekom en die Enakite uitgeruid uit die gebergte, uit Hebron, Tibber, Anab en uit die hele gebergte van Juda en die hele gebergte van Israël, met al stede saam het Joosla hulle met die banvloek getref. Niemand van die Enokite het oorgeblij in die land van die kinders van Israël nie, net in Gaza, in Gat en in Astot het hulle oorgeblij. So het Joshua dan die hele land ingeneem net soos die Heere met Mooses gesprek het, En Joshua het dit als een erfdeel aan Israël gegeven volgens hulle afdelings, volgens hulle stammen, in die land het gerus van oorlog.